Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk-spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettigheden til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på B3. Alle hverdage mellem 14 og 16. På eftermiddag, mit navn er Anders Madsen. Jeg har øh, øh, den store ære at få lavet dette program, som hedder De Sorte Spejder. I dag selvfølgelig stadig desværre uden overspejder, tropleder, øh, min ven Anders Breinholt, som jo er sygemeldt. Han ligger i... Ja, ligger det stort. Han er øh, væk. Øh, han må ikke få nogen øh, sindsbevægelser. Og er der noget, det her program er, så er det sindsbevægende i hvert fald at fremstille, fordi der er utrolig mange sindsbevægelser ude i verden, som jo igennem os som værter bliver kanaliseret hen til dig som lytter, og det er der sindsbevægelsen kommer ind i, at det er jo det selve drivkraften i dette program er jo sindsbevægelsen, og der er vi så, kan man sige, en eksistentiel krise, når Anders Breinholt ikke må få nogen sindsbevægelse, fordi hans stofskifte, eller stopskifte, er for højt. Det er alarmerende højt, øh, og det er faktisk øh, sådan, så han ikke han, han kommer heller ikke med til Island. Vi tager jo øh, de sorte spejder til Island i morgen. Det vil sige, at der ikke er nogen udsendelse her. Øh, jo, altså vi er her bare ikke. Det er Henrik Milling med Musikministeriet. Tror jeg nok lige, det går godt. Øh, men vi er på vej op til Island, øh, og så sender vi torsdag, fredag og også lørdag fra Island. Uden Anders Beinholt, som jo også øh, der er blevet en snydt. Han kan heller ikke komme på ferie, hvilket vi skal... Det, nej, det er det hele taget. Det er, det er altid synd. Øh, vores tanker her i nationen i den svære tid går naturligvis til Anders. Og det er jo også på den slags tidspunkter, hvor man bliver en smule, ja, ikke, om ikke religiøs, så dog i hvert fald en lille smule søgende, rent spirituelt. For det er ikke nogen hemmelighed, at øh, De Sorte Spejdere er det eneste officielt ateistiske program i Danmarks Radios sendeflade. Øh, og dog. Fordi en nyhed øh, i dag har gjort det svært at afvise en vis form for gudsbegreb. Jeg tror, mange har har set det allerede, og dem, der ikke har set det, skal se det øh, inde på noget, der hedder internettet, som jeg tror på er på vej frem. Øh, der kommer flere og flere hjemmesider, har jeg bemærket. Og der er også folk, der begynder at handle over internet. Og jeg tror, om få år, så vil man opleve, at det at købe for eksempel en biografbillet eller noget musik, ja, også kan foregå over nettet. Indtil videre, så er det blot en smuk drøm. Men der står i øh, på Daily Mail og det, her, det, det er jo via England, og der kan man sige, det er lidt pinligt. Vi kan lige skal tage det direkte, men jeg kan ikke så godt polsk. Men der er i anledning af, at øh, vores pave, eller den gamle pave, pave Paul den anden, øh, som jo kom lige efter pave Paul den første. Pave Paul den første, han var jo øh, pave, kan man sige, for en kort tid. Det skal vi ikke begynde at bore i, øh, fordi det er der andre, der har gjort. Øh, vi skal bare sige, pave øh, Paul den anden, John Paul, som han jo også hedder, John Paul, øh, i øh, respekt over for John Paul den første, sagde han, jeg vil hedde John Paul den anden. Øh, det gjorde han i mange år. Han var jo øh, oprindeligt fra Polen, øh, hvor han jo øh, tilhørte, kan man sige, ikke sige, jeg vil ikke sige konservativ, men dog alligevel den forholdsvis klassiske katolske øh, skole. Øh, han gjorde det godt. Det skal vi ikke. Øh, han gjorde det, som, som man nu gør som pave. Han døde jo her for, for, for noget tid siden, faktisk to år siden. Og i anledning af hans to års dødsdag har der været afholdt i Polen ceremoni, minde, ceremoni og øh, det var i den forbindelse, at der blev tændt et bål. Og det bål, det tog fart, det brænder. Og hvis man går ind og ser på den, øh, det link, som vi lægger op ind på vores hjemmeside her om kort tid, så kan det være, at filosofen bliver vækket. Øh, så vil man kunne se, at flammerne fra det bål, uden enhver tvivl, tydeligt brænder på samme måde, som øh, John Paul den anden stod. Og det er den ældre John Paul, hvor han havde fået sådan lidt, det hedder kyfotisk knæk, øh, hvor, hvor selve hovedet mere ligner et vandrør. Altså, fordi at, at, at øh, i stedet for at gå op, så går det frem. Det, det er tit øh, en, en lidelse med pådragelsen. Det kan man se tydeligt i flammen, og man ser også den, den, den rejste højre hånd øh, til hilsen, som jo også var John Pauls øh, kendemærke. Og den eneste ting, som ikke går igen fra, fra fotografiet af John Paul og flammebilledet af John Paul, er hans stok. Men det er jo så også, fordi den var lavet af træ, så den er sikkert brændt i den. Men jeg synes, efter det jeg har set meget med det, at så havde man over i USA i en jernbanetunnel øh, set, at der var der, hov, der var der en, øh, der var der en, øh, en olieplet der, som lignede Jomfru Maria, og der er nogle andre, der har grædt blod og så videre, og meget, ja, den er god. Men det her er meget svært at afvise, mine damer og herrer. Når bål begynder at brænde i billeder af John Paul den anden, så er der mere mellem himmel og jord. Jeg vil ikke sige, at vi ikke er artister længere, jeg vil bare sige, den var pokkers. I øh, solidaritet og kærlighed til Anders har jeg valgt at tykke lidt slik under dette segment. Primært fordi jeg troede nummeret var længere. Øh, for fan, man sidder jo her og savner den lille fyr. Øh, vi har mange temaer i dag. Jeg skal ikke begynde at, at, at trappe dem alle sammen. Og dog alligevel. Vi har et overskyggende tema, som er kærlighedstema. Og det øh, henfører sig til... Kan man henføre sig til? Lige meget at vi har musikalske gæster i anden time af programmet fra Holland. Glæder jeg mig meget til. Øh, nej, jeg skal sige tyre munden. Undskyld. <laughs> sådan. Øh, det er sådan, at øh, vi spillede en sang med de her folk i foråret. Og så af omveje fandt de ud af, at vi har spillet en sang med dem. Så sendte den ene af dem, manden, en meget, meget smuk øh, takke-e-mail. Og det er så meget, fordi det heller ikke spiller i Europa, når han har tid til at sende øh, takke til alle dem, der har gjort det. Øh, og så ja, så, ja, så bliver man jo rørt af det ene ord, så det næste, og nu er de her. De er rigtig søde, og de er, og det vil godt sige, en ting, som man også kan sige, øh, når vi nu har kærlighedstema, noget af det, der adskiller øh, amatørerne fra professionelle, det er, at tit, øh, så kan man jo godt, når man bliver popstjerne, udvikle en vis form for, ikke, ikke krukkethed, men bare en vis form for selvfølgelighed over for, at tingene øh, er, som de skal være, øh, og at nogen ordner ting for dem. Og der må man sige, at de her mennesker, som kommer i anden time, er ikke nået dertil endnu, og det er en meget stor fornøjelse. Det er de første gang, der er popstjerner, der har lavet te til mig, for eksempel, og det er fordi, de kom i god tid, så de også lavet te til vores tekniker, Bill Lovs. Øh, og de andre tre, øh, Gry og Filosofen og Algot, har ikke fået noget, men det er fordi, de kom lidt sent. De er at lave programmet. Øh, så på den måde kan man sige, det er rare mennesker. Øh, men det er altså først i næste time. Vi har en masse i denne time. Jeg skal i gang med programstikken lige om lidt. Jeg skal bare kort øh, referere et læserbrev, eller ikke et læserbrev, men en e-mail fra en kær lytter, og jeg vil godt sige, det er jo meget, meget pænt af jer. Også dem, der sender onde e-mails, det er også pænt af jer, fordi så kan man ligesom, så træerne ikke vokser ind i himlen. Men det er selvfølgelig, der er jo mange, og det er jo også det, der ved, der varmer Anders. Han sidder der hele tiden og siger, opdater, opdater, så han kan læse de seneste e-mails, hvor folk synes, det er synd for ham. Øh, og det er det jo. Og derfor så øh, var der en af jer, som i går gjorde opmærksom på, at der i bladet Helse er et interessant skisma lagt frem i det seneste, i, her i oktobernummeret, hvor der er en kvinde, som spørger på vejen, og det er jo det altid, der er jo tit, når man går til lægen, øh, og det er ikke for at sætte nogle onde, onde motiver i denne kvindes øh, øh, sko, men det er tit, når man siger, jeg har en ven, som har fået en kønssygdom, så ved lægen godt, hvad det handler om. Men her så er altså øh, en historie lyder som følger. Jeg er begyndt at løbe sammen med min nabo tre gange om ugen. Problemet er bare, at min nabos mave går helt bananas under løbeturen, som er 5-6 km. Hun skal simpelthen på toilettet og lave stort hver gang. Jeg ved, det er et stort problem for hende, og vil derfor gerne hjælpe. Jeg skal lige nævnes, at hun går på WC og laver stort inden hver løbetur, og alligevel skal hun så igen kort tid efter. Håber, der findes mirakelkur, så vi kan komme ud og løbe langt. Ja, svaret er sådan set... Øh, øh, svaret er sådan set meget længere, end det egentlig er interessant. Det, det, det, det centrale i svaret, ikke fordi der er noget galt med svaret, det, var, det centrale er, det følgende råd. Det bedste er at nulstille tyktarmen. <coughs> Undskyld, jeg er allergisk over for helse. Øh, det bedste er at nulstille tyktarmen, det vil sige rense den tom for afføring. Det gøres ved at anvende Movicol, der kan købes på apoteket og tage tre breve om dagen to dage i træk. Herefter skal man tjekke sin kost, indtage mange grove spiser, den nye kostpyramide, rødfrugt og grøntsager og frugt, der indeholder mange kostfriber, lidt kød, fisk og fjerkræ. Det er en hel del efter, eller før sådan en lille, lille løbetur. Man skal med videre efterleve de syv kostråd, drikke rigeligt, ikke mindst efterløbet, hvor piger altid drikker meget mindre end drenge. Tørst er noget, mange piger og kvinder ikke føler særlig meget, så derfor må man disciplinere sig til at drikke regelmæssigt. Det vil sjældent være nødvendigt at give medicin. Motion i form af kredsløbs- og styrketræning er således helt nødvendigt for det moderne menneske. Tænk bare på, hvor langt væk vi er i vores dagligdag, hvor langt vi har fjernet os fra urmennesket, der jo fik rigeligt med motion, og vores krop er stadig skabt til dette formål. Ja, det kan ikke gå helt galt. Øh, vi tager en programoversigt. Nu skal vi lige have et stykke musik. Det er så vigtigt, at øh, de kan lytte øh, har tålmodighed. Jeg, det er jo Anders, der er, han, han kan det her med knapper. Jeg kan det ikke. Jeg har fået et meget bredt brev fra Chris fra Varde. Øh, Chris øh, fra Varde har sendt mange gode ting i løbet af, af årene. Jeg ved, jeg ved, og det er ikke, fordi jeg er noget mod det, øh, Chris har sendt ind. Han har sendt øh, øh, et, øh, et brev fra familie, eller fra ude af hjemmes øh, familielæge, øh, et brev med titlen Beskadet lukkemuskel. Øh, og det vil jeg sådan set gerne læse op, men så skriver han, Anders, du siger æ, æ, alt for meget. Det lyder uprofessionelt for en god mikrofonholder som dig. Chris. Der kunne man godt skrive venlig hilsen, Chris. Lad det nu ligge. Men øh, det, øh, det er også ret nok, så jeg er virkelig, virkelig, virkelig disponeret om for ikke at sige æ, æ, æ for meget. Øhm, men det er også fordi, det er jo et samtaleprogram, og er det nemt at have en samtale med sig selv? det er det måske nok, øh, men, men i det løb kan det jo godt blive lidt stille. Det er også derfor, jeg glæder mig til, at der kommer gæster. Jeg glæder mig også til, at vi skal til Island. Der skal vi jo tale islandsk øh, med. Det kan ikke gå galt. Jeg vil godt lige, bare også lige for at give Chris, fordi han er virkelig sød, øh, den øh, kredit, han har, han har krav på. Lige læs starten af brevet op. Det er på et tidspunkt lidt for ulækkert, og så tror jeg simpelthen, vi stopper. Men jeg vil godt lige starte. Nej, jeg vil, nej, det bliver allerede. Jeg læser indtil det bliver ulækkert. Hej Anna-Marie og Henrik, det er de der læger. Øh, jeg er 30 år og har et lidt pinligt problem, som jeg har svært ved at gå til læge med. Sidste år i november, da jeg var sammen med min mand, gik det lidt for stærkt, og han kom til at ramme ved siden af. Ja, så tror jeg, jeg stopper. Men øh, jeg kan sige... Jeg kan sige, at svaret starter. Det kunne godt lyde, som om din øh, lukkemuskel er blevet beskadiget. Øh, vi tager nu et stykke musik, og så vender vi os mod dagens tema, som jo er øh, kærlighed, og med undertemaerne Svedhytte og Belgien. Sortspejder på DR P3. Hoover Phonics øh, fra Belgien øh, med en ny plade. Ja, ja, ja. Det er sandt. Der er noget musik i det her program, som jeg har fundet, som er på en plade, som er kommet i denne måned med et orkester fra et land, vi kan udtale. Belgien Øh, det er også øh, det er mange der har tænke. Øh, nogen, en måske, så jeg tænkte, hvorfor er der Belgien tema? Derfor, fordi Hoover Phonics har lavet en ny plade, og det er muligvis et af de bedste orkester overhovedet i Mellem-Europa i dag. Så kan man indvende, at Belgien, Mellem-Europa, ja, <laughs> det er i hvert fald ikke heroppe fra, og de er jo heller ikke nede fra Middelhavet af. Jeg bor øh, meget tæt på den belgiske ambassade, og en gang imellem, øh, når jeg øh, ved et uheld øh, kommer til at parkere foran øh, deres ambassadebygning, hvor de har jo fået lagt øh, 26 hektar ud til øh, ambassadørens øh, meget grimme bil. Ej, det er en smuk bil. Øh, der er bare mange af dem. Så nogle gange så stikker ambassadørens øh, kulturchef hovedet ud og siger, This is not for you. You are not allowed to park here. You realize that. Og så som en slags bod til det har jeg nu spillet Huberfondings. Det vil det blive spillet øh, mere, fordi det er de sorte spejders uundgåelige i denne uge. Fantastisk plade. Gå ned og køb den, eller ind på nettet, eller noget. En ting, øh, vi skal til, før vi går i gang med det store øh, programoversigt, det er dette. Der er indsats for at skabe og sprede større kunskap om menneskeskabte klimaændringer og for at lægge grundlag for de tiltag, som kræves for at modvirke disse ændringerne. Yes, mine venner, og ikke andet end at demonstrere, at jeg mister disse knapper bedre og bedre. Jeg så vil jeg da også godt lige demonstrere, at den også er lagt op. Ja, øh, det er jo øh, i dag, hvor vi havde den store afgørelse i pressenævnet om, at TV2 ikke har reklameret for øh, øh, Cremekongen ved at lave et øh, meget langt indslag i TV2-nyhederne om, at Cremekongen har lavet en ny klinik i Aarhus, som er en perfekt kopi af hans Kremklinik i Hollywood, som har været behandlet indgående i en serie udsendelser på samme kanal. Det var ikke reklame, øh, det var bare en omtale, og det er til alle dem, der tror, at man ikke kan blande lidt god øh, brugeroplysning med det rap underholdning. Der fik de en lige i, i næsestyren der. Og jeg skal også sige, at mange sidder og tænker og venter, øh, Torsten Jansen ugen, hvad blev der af den? Det er Torsten Jansen uge stadig. Øh, vi, vi vil bare lægge vægten af vores Torsten Jansen-dækning øh, i Island, fordi at øh, vi ikke lige har nået til det her hjemme. Men det er selvfølgelig Torsten Jansen uge, som jo heller ikke har gjort noget forkert, da han reklamerede for Realkredit Danmark. 2900 øh, Happiness er en serie, der kører, og som kører godt og som på mange måder tilfredsstiller mange behov. Vi har imidlertid et behov, der gør, at vi vil have den serie, før den kommer i fjernsynet. Og derfor er det med stor glæde og stolthed, at jeg kan fortælle, at vi også i dag er i stand til at give en slags øh, pre, prequel, en pre, pre, ja, det kommer før, det kommer rigtigt, ikke? Om jeg så må sige. Altså en slags sammendrag af, hvad vi skal høre, hvad vi skal opleve i aften i afsnittet af 900 Happiness. Og øh, jeg læser her oplægget. Jeg skal lige... Jeg har været på oh, en af de mange monarkrestauranter, der ligger langs vores motorvej. Det skulle jeg nok ikke have været. Jan Erik von Beck, spillet af Peter Reichardt, og godt, hvis jeg må sige det, og Majbrit von Beck, spillet af Sofie Lassen-Kalke, er taget i sommerhus for at fortælle ud om deres ægteskabelige problemer. Majbrit mener, at Jan Erik har svært ved nærvær. Det udvikler sig højdramatisk. ប្រាសវឹងឲ្យបដូរចរិញតែស្នេហាអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេណាមិនមិនប្រមាណផងលួតរបស់ចាស់ទៅឲ្យអ្នកគ្រូឡានអាប់មុខណាហ៊ានទៅនេះហ៊ានទៅនេះឧទោហ៊ានស្បាត់ណាមិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តទេដល់ថាខៃមានស្មារតីល្អនោះខ្ញុំមិនថាអីទេ ព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេស គេជប់លៀងឲ្យនាយនិងសែតភូគីម ថ្ងៃនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតពេញទីពេញទីអរគុណបាទផបអចដំណ័យស្អីទៅ គឺម្ចាស់បេះដូងនឹងណា ជួយគ្រប់គ្រងឡើងកុំធ្វើរឹកដូចជាមិញទៀតណានឹងលេបបាយមិនចូលមនុស្សស្លាញ់គ្នាពិតជាយល់នឹងព្រមទទួលស្គាល់រវាងគ្នានឹងគ្នាបានជាមិនស្រឡាញ់គឺព្រោះមិនអាចទទួលយកបាននឹងណាតែស្រឡាញ់គ្នាទៅហើយនៅទីបំផុតផ្កាសូគីដ៏សែនស្រស់ I aften kl. 19.30 man kan ikke vente med at få billeder på den affære. Ja, Run uh, DMC. Ron øh, DMC. Øh, Undskyld, Run DMC. Gry, vil du ikke sige det? Run DMC. Vil du ikke sige det på rigtigt? Run DMC. Run DMC. Uh, øh, som jo er New York-baseret. Ja. Yeah. Det med siger hun. Jam Master J, yeah. som blev skudt her for en... Nå, øv. Ja, år siden. Var det hans egen Fem år siden. Det ved jeg ikke. Det, det jeg tror, det er endnu en af de der uopklarede hmm. uh, rap øh, attentater, eller hvad det hedder. Drive-by rap. Yes. <laughs> øhm, Death by rap. Ej, nu øvede jeg igen. Undskyld, undskyld, undskyld. Mange lyttere vil have bemærket, hov, er der ikke snedet sig en indianer ind under det her? Ja, det er det med rigtigt. <laughs> det er fordi, og det er heller ikke tilfældigt, at uh, vores redaktionschef, uh, Gry Frid Nielsen. Nielsen er i studiegry. Og det er jo fordi, at du har jo uh, gennem længere tid researchet på en historie. Det har jeg en historie, som vi havde troet, vi, øh, vi skulle øh, bringe på Island, men som vi har valgt simpelthen at, at bringe nu, fordi den er for varm. Yeah. Til at, og, og vi er bange for, at den ikke holder. No pun intended. Præcis. <laughs> øh, kan du i kort træk? Det er jo også det er alt sammen led i bestræbelserne for at få vores ven Anders til at føle sig bedre. Ja, og det ville vel, hvis vi havde vores trendpanel, havde det her nok været en af de her ting, der var hot ja. lige nu. Øhm, og det er svedhytter. Ja, og hvor er det fra, at vi ved, at svedhytter er hotte? Øhm, det læste vi i en avis. Det har vi læst ikke en... bare i en avis, men i nyhedsavisen. Ja. Det er jo David Træs, øh, og er der nogen, der har fået mhm. pulsen, så er det den mand. Netop. Øh, og hvad står der i David Træs avis Jamen, i dag? der står, at der er en, øh, hvad hedder det, Blackfoot Indian ved navnet Sortfod, ja. Pablo Russell, og det er jo som, typisk indiansk navn. <laughs> Ja. Pablo. Nej, men han hed... Åh, oh, nu kan jeg ikke huske, hvad det er. Han hedder Skud i vinden, eller sådan noget. <laughs> <laughs> Åh, oh, nu skal jeg passe på. Men, øhm, Menstruation. Men han rejser rundt og holder foredrag og, øh, om de her svedhytter, eller tager folk igennem de her svedhytte-ritualer. Han hedder ikke øhm, Skud i vinden, han hedder Shooting in the Air. Ja. Skud i vejret. Skud i vejret. Det sagde min morfar altid, når jeg kom ned sendte du da skulle i vejret. <laughs> Nå, jeg er hvad betyder det? Han er indianer, det ved jeg ikke. Nå, okay. Jeg er jo kvart indianer. Øh, hvad for en stamme? Ved du? Øh, det kan jeg ikke fortælle. Okay. Det er en, en meget øh, lille stamme, der hedder falstringer. Som er Fra falster? roe indianer. Det er, meget, det er de helt farlige. Det, det skal okay. vi ikke, det skal ikke forplå mig historien. Uh, shooting in the air. Jamen, han holder de her foredrag om de her svedhytter, og sådan som jeg kunne forstå på artiklen... Svedhytter er jo, er jo, et, er et fænomen. Ja, men jeg kan også forstå, altså så sad vi lidt og snakkede om, jamen taler. bygger folk, taler, og bygger folk bare de her svedhytter i deres baghave, og hvad skal der til, altså for at det bliver en indianer svedhytte? Ja, så ikke og bare, ikke bare en sauna. Præcis. Ikke? Og der har du ikke bare stoppet med at stille de spørgsmål. Du har også fundet en, der kan besvare dem. Er det korrekt? Det har jeg. Jeg har fundet Michael Sørensen, som fordi, hvad med shooting er indianer? Han er i Tyskland lige nu. Han var ikke til at få fat på. Okay. Men jeg ringer op øhm. til, øh, til øh, øh Michael Sørensen. Michael Sørensen. Ja. Øh, så ved jeg, om du lige vil træde vand over for lytterne Men han har, øh, for, han startede med sin første svedhyttetur for 10 år siden, og øh, kender meget til øh, Blackfoot indianer øh, ritualerne. Så man åbenbart også, altså for at det skal være ordentligt, så skal man være uddannet soldanser. Ah, pis. Undskyld, øhm, jeg kom bare til at... Oh, oh. Jamen, det var, jeg tror, det forkert. Okay. Du skal ikke trykke 0 først, det ved du godt, ikke? Nej, men det er fordi, jeg, jeg bliver så fascineret af, Gry, du kan træde vandet virkelig. <laughs> Øh, så jeg, i stedet for at gøre det, jeg skulle, så trykkede jeg. Så sidder du bare og lytter Så lytter jeg efter og tænker, hold op, hvor er du god. Hvor er du tak. I, fanden var du? Tak. Undskyld, hvor pokker var du god. Øh, men jeg håber da på, at han kan øh, sætte noget lys på. Han siger med sikkerhed, at det her ville være godt for Anders Breinholt, fordi indianerne er jo meget gode til at blande både det fysiske og det psykiske, hvor han siger, at vi vesteuropæere øh, vil helst holde det adskilt. Ikke? Så. Er det noget psykisk, så behandler vi det. Er det noget fysisk, så behandler vi det på den måde. Goddag. Hej. Hej. Hej. Øh, det er, er det Michael? Ja, det er det der. Hej Michael, det er Anders Lund Madsen, og øh, Gry, som du har talt med, sidder her også. Hej Michael. Hej. Hej, tak fordi at øh, vi må ringe til dig. Øhm, øh, øh, det er jo svedhyttefænomenet, vi gerne vil have beløst lidt. Øh, kan du indledningsvis øh, fortælle, hvad er øh, forskellen på en, en øh, sauna og en svedhytte? Ja, en sauna, det er bare noget, der er varmt, og man kan sidde og svede, og sådan er øh, udpræget fysisk, kan mm, man sige. Mm, mm. Der, man loves ikke andet, end man får det godt fysisk. En svedhytte, der er også nogle andre dimensioner i. Der er også blandt andet en en spirituel dimension i det, fordi det er jo, det er sådan kan man sige, en slags, det er meget en spirituel øh, foretægelse. Og der er noget med, at man kan ikke bare lave en svedhytte alene, vel? Der skal være en, en udlært... Øh... Altså, altså, man kan sige, at, at svedhytten, den, det er sådan en indiansk tradition, som altså, som er led i deres måde at tænke og tro på. Og øh, hvis man skal have en svedhytte i den forstand, så er det klart, så, øh, så kræver der en eller anden, der har forstand på det, som, både er med til at lave den og indvige den, og, men også at drive den. Fordi det er, det er som sagt en meget, det er faktisk en religiøs øh, øh, ceremoni. Hmm. Mere end det er noget andet. Det kan man slet ikke kalde en sauna for en religiøs ceremoni. Ej, det ved jeg, skal man jo finde for altså- helt. Det kan man selvfølgelig lave den til, men øh, nok på en anden måde. Så. Ja, finder, de kan lave religiøs oplevelse ud af at køre bil. Men jeg vil sige, øh, øh, hvad, hvad foregår der af spirituelt i, i en, en svedhytte, ud over det, at man bliver meget, meget øh, varm? Ja, du snakkede om, der var fire stadier fire i sådan stadier. en ritual. Ja, men altså man kan sige, at, man går ind fire gange, og, og til hver omgang er der sådan, kan man sige, en, en, en dagsorden, hvad der, hvad der så foregår. Og øh, hele øh, ideen med det er, at man, man kan sige, at man ligesom får muligheden for at fokusere på noget nyt. Nogen kalder det, eller indianerne kalder det øh, moder, moder jords øh, livmor, sådan så at man bliver genfødt. Og jeg er ikke sikker på, at man kommer ud som lille lyserød baby, men man har mulighed for at ændre sit fokus. Sådan så hmm. alle lidt ting, lyserød er man vel, når man kommer ja, ud som lidt svedhytte. lyserød er man absolut, fordi der er meget, kan, være, kan være rigtig, rigtig varmt derinde. Hvor varmt bliver der? Jamen, det er meget svært at sige, fordi vi aldrig har termometer med en. Men, øh, og så er det meget individuelt, fordi dem, der til den samme svedhytte, er der nogen, der kan komme ud og sige, hold da fest, hvor er det varmt. Og så andre kommer og sige, var den ikke lidt lummer denne gang? Hmm. Og oftest er den meget varm, hvis man har nogle, kan man sige, nogle, nogle sådan lidt tunge ting, som man vil arbejde med derinde. Men hvis vi nu tager udspangsgangspunkt i Anders Breinholt. Du sagde vores... udspangsgangspunkt. <laughs> Hedder det ikke det? Jo. Øhm, han har for højt stofskifte. Ja. ja. Hvad vil han skulle fokusere på i Nå, denne ja. her ritual, så når han ja, men altså, første runde sige, sætter sig ind i hytten? Hmm. Altså, altså man kan sige, at, at det, det kan bruges til, det er, at hvis man har den oplevelse, at, at kroppen ikke bare er, er kun forstandsmæssigt øh, betinget og fysisk betinget, men der også er noget, at man tror på, at tro kan flytte bjerge og den slags, mm. så kan man bruge det til en slags øh, meditativ, en slags øh, sådan lidt terapiform. Hvis man skal bruge vores ord for det, så, så kan man sige, at det er en slags terapiform, hvor man kan fokusere på, øh, på, på det, man gerne vil ændre i sit liv. Men det er ikke en lægelig institution på den samme måde, som en doktor er. Nej, nej. Så, øh, så, så vi vil ikke påstå, at, at øh, der er nogen, der, der opnår nogle meget fantastiske resultater, og der er nogen, der opnår andre resultater. Det er vildt individuelt. Og hvor lang tid er man derinde? Okay. Øh, hele seancen tager to timer, lignende. Øh, og det er lidt med forskel. Hver omgang kan gå fra Ja, jeg har været op, oplevet en omgang på fem minutter, som var øh, ekstremt varm, og hvor vi alle sammen bare ville ud, og så har jeg oplevet, oplevet at sidde derinde i en omgang på en halv time. Så, så det er sådan meget med forskel, men det er klart, at hvis man sidder der en halv time, så er, er døren, om man så måske ikke lukket ned, sådan, så man får lidt frisk luft, mm. og så, så går man så i gang. Og man går i gang ved, at man kan sige, at så bliver der strøget noget, noget, noget, noget røse, noget tobak på de sten, de varme sten, der ligger inde i midten. Og så bliver døren lukket, så bliver der og mørkt, og så den, der leder det, synger jo de her indianske sange, som, som kunne minde en lille smule om dem, I synger bag. Det er ja. ikke nogen af dem, jeg kender godt nok. Men, øh. Jamen, det er sådan nogle, vi har købt på et bureau. <laughs> ja. kan du forstå det, der bliver sunget i baggrunden? Nej, jeg forstår ikke Blackfoot eller, eller, eller, eller anden indiansk dialekt. Okay. Jeg kan tale engelsk med de der indianer, jeg kender. Så du har ikke noget indiansk navn heller, Michael? Nej, det tror jeg ikke, jeg får. <laughs> Det er der nogen, der gør. Der er faktisk nogle danskere, som har valgt, der ville være soldansere, ja. og de får så også et indiansk navn. Jeg har bare valgt at involvere mig som sådan en fyr, som hjælper med at lave ilden og sådan de praktiske ting omkring det. Og hvad, er, der nogen, er, der nogen, er der noget, der skulle afholde en fra at gøre det? En gang til undskyld. Er der noget, der skulle afholde en fra at gøre det? Øh, der er de er der nogen, der ikke skal gøre? har haft svært ved det. Ja, altså man kan sige, hvis man har haft, hvis man lider meget af klaustrofobi, ja. så er der nogen, der har haft lidt svært ved det. Men vi har faktisk haft nogen inde, som har, har lidt af klaustrofobi og som, kommer, som så får lov til at sidde meget tæt på døren, og vi er siddende om, at de så kan slippe lidt ud. Hmm. At det gør faktisk, at de falder til ro, og så har de haft lige så fantastisk tur, som så mange andre har haft. Okay. Men der er nogle regler, som sagde, at man må ikke have taget stoffer eller alkohol end tre dage før? Fire dage før. Fire man må dage før. ikke bajer eller sprut eller på anden måde spise euforiserende stoffer. Hmm. Og hvorfor er det, fordi det bliver svedt ud i rummet? Ja, det er dels fordi, at, at øh, al den dårligdom, som ligesom bliver lukket ud af, når man sidder derinde og sveder, øh, både lukket fysisk ud, men også, kan man sige, mentalt ud, øh, og specielt øh, sådan, hvad kan man sige, ja, de problemer, man måtte have rent følelsesmæssigt, de bliver kanaliseret igennem den fyr, der sidder derinde. Okay. Øh, og hvis man alle sammen har drukket og været på piller og alt muligt andre ting, så, så får han så noget af en overraskelse. Så det er der, det er der altså den, den finske vej, om man så må sige, deler sig fra, fra den indianske vej, Det man sige til... meget, den ja. deler sig meget. Vi kommer heller ikke øh, hverken øh, vodka eller, eller, eller noget andet på stenene, når vi sidder derinde. Slår I heller ikke hinanden, i hinanden med ris og sådan noget? Nej, vi sidder faktisk ikke. Nogle gange kommer vi til at slå hinanden med trommestikkerne. <laughs> men det, det, er det, det er mere det som led i en, i en lille leg. Men øh, hvad, og heller ikke noget med at perforere kropsdele med, øh, med, med knive og sådan noget? Nej, det, det, det, det, det, det, nej det, den der finske stikkelej, den kender vi heller ikke overhovedet. Og det er godt. Det tager lidt brød ned, men jeg tror også, det, det var måske mere det, der appellerede til Anders. Men hvornår er den næste, øh, hvornår er den næste session, Michael? Jamen, hvornår kan man komme ind og smide? Der er faktisk noget på fredag, og så på lørdag, og så på næste lørdag igen. Her i København? Nej, det er ude ved Helsingør. Ja, det er oh. sådan lidt oppe i Helsinge, ja. Det er ja. lidt nordpå. Øh, tusind tak, fordi I måtte ringe til dig. Det var ja, jo. Tusind tak. Og have en rigtig god dag. Og i lige måde. Tak. tak. Hej. Hej. Jeg er ikke... Øh Kvæl i den indianer, Peter. Øh, jeg er ikke sikker på, at det er vejen for Anders. Altså det der med... Ikke fordi jeg ikke tror, det er rart. Øh, jeg øh. tror bare, jeg, jeg, jeg tror ikke, det... Jeg, jeg... Du tror ikke, han kan holde til det? Det er bare, øh, øh, der er mange ting, der taler imod det. det er, at, øh, der er mange ting, han skal tage stilling til på forhånd. Ja, og han, han, og han skal have et behov for at ændre sig, og det har han ikke. Øh, og, og så er der det spirituelle. Det spirituelle, og, det, øh, og Anders er fra Amager. Der er ikke mere spiritualitet i Anders, end der er et stykke øh, brædpandekage. Og lov for det. Øh, og så øh, er det der med, at man ikke må indtage noget som helst. Ja, øh, det øh, der har jeg, Anders jo mange år haft et massivt misbrug af vi måske sende alle. til Finland? I jeg tror, øh, en tur på den finske ambassade vil gøre Anders godt. Der er det jo øh, nede på ambassaden. Hvis man går ned på Grønningen og ser, så er der tre knapper på øh, dørtelefonen. Der er kontor, privat og sauna. Jeg kan bare trykke på den nederste. Tak til Mikael. Nu er der musik. Ja, det er jo kærlighedstema, og bedre kan det ikke gøres øh, i henhold til den affære. Det er jo øh, Nicole Kidman og Ewan McGregor øh, fra storfilmen Moulin Rouge. Øh, efter nyhederne, så er der gæster i studiet fra Holland. Øh, Jack and Jasmine kommer og spiller, og jeg har også, øh, og det må jeg sige, et lidt hængeparti. Der er to hængepartier. Øh, programoversigt, den kan jeg godt nå inden nyhederne, og så skal øh, Gry også være sød lige at komme ind igen og sige øh, Red Hot Chili Peppers, fordi det glemte vi Øh, og, og det er det er noget af det værste, der kan ske. Tak skal du have, Gry. Jeg sød, bare lige sige det. Red Hot Chili Peppers. Tak skal du have. Det var Gry Frid Nielsen, mine damer og herrer. Øh, I programmet i dag skal vi høre første time intro, den har vi haft. Belgien, svedhytte og kærlighedstema, det har vi også berørt. Der er et nyt fra Polen, paven gengivet i ild. Der er et nyt fra Helse, øh, det er jo afføringstræng. Det, og der er der brev fra Chris i Varde. Og så er der klip fra Happiness, 29. Happiness, det har vi haft. Øh, jeg laver et øh, lydeksperiment. Det er Stillhedsbiblioteket, hvor vi i dag, øh, jeg vil sige, i går fik jeg godt råd fra en lytter. Øh, jeg har prøvet det i dag. Øh, det synes jeg er gået rigtig godt. Så er der Slap af, Anders. Den har vi haft. Det var med Svedhytten. Det var en, øh, øh, en stor succes med Svedhytten. Jeg vil godt sige, hvis man nu vil på Svedhyttekurser, så kan man gå ind på strandbokurser.dk øh, og se, hvor det er, at man kan komme hen og svede. Øh, jeg havde muligheden for en gang. Jeg var i USA en gang, da jeg var ung, øh, fordi at øh, Niels Christian Lang, som jo er blevet nyhedsoplæser her på Radiovisen. Noget af det fineste, man kan blive. Han og jeg, vi var unge. Vi har en fortid som unge sammen, og så øh, rejste vi over til Amerika, fordi at øh, hvis Christian havde hørt, at man kunne komme hen og lave noget radio med nogle indianere, som at det var synd for. Og det var det virkelig. Det var, der var sådan to, det var meget indviklet med indianere, for det var, der var nogle onde indianere, som var Navajo-indianerne, og så var det de søde indianere, som hed hobi indianerne og Øh, og det var lidt indviklet, fordi normalt var det bare de hvide, der var de onde, men her var det forskellige indianere. Og derfor var det også primært de hvide og de onde, men så var de, øh, de onde indianere var blevet lokket af de onde øh, hvide til at øh, være onde mod de søde indianer. Og det var sådan så, at der er to reservater, eller to øh, nationer øh, i Arizona, øh, hvor Hopi-nationen er absolut den mindste, og så er Navajo-nationen noget større, tør jeg nok sige, og ligger rundt om hele Hopi-nationen. Så man som Hopi det nåede vi så ikke rigtigt. Den kommer vi tilbage til, og jeg tager også resten af programoversigten efter nyhederne. Nu skal vi til virkeligheden, og denne gang til tiden til at godt love. Klokken er 15. NASA katter. NASA katter. Nasser katter. Nasser katter. Nasser katter. Nasser katter. Nasser katter. Jeg er bare en abe. Velkommen til de sorte spejder, som ikke i dag har nogen øer i sig, fordi jeg har været på kursus i at modstå ø. I midlertid er der stadig et par pauser, øh, og det var der, hvor øerne før var. Jeg er ikke færdig med programoversigten, øh, så det vil jeg lige gøre, mine damer og herrer, der er i øh, første time. Den har vi, der er ingen grund til, den er ligesom overstået. I anden time har vi besøg af Jack and Jasmine. De er på vej ind i studiet i dette øjeblik så er der et fantastisk klip fra Gårdbo på P1, øh, og et lige så fantastisk klip fra Godmorgen øh, Danmark, hvor Morten og Cecilie, det, så er der hundeparlør, det er ikke sikkert, vi når det, og så er der øh, tillidsbingo naturligvis, og øh, Kasper fra Thy, som forhåbentlig øh, tager telefonen, og ikke mindst top 10.000, som jeg synes, vi skal gøre. Det er ikke noget, man gør, det er noget, vi starter Top 10.000 er jo øh, De Sorte spejderes hyldest til problematikken gennem de sidste 40-45 år, hvor vi har udvalgt de bedste 10.000 numre i, til alle tider. Og vi er på vej op gennem rækkerne. Vi er overraskende hurtigt nået op til øh, nummer 9.974, som er dagens eller ugens øh, top 10.000. Og det er et nummer, som jeg tror mange, og ikke mindst Anders Breinholt, vil blive rigtig glad for. Og også måske lidt overrasket over, at det kommer allerede nu. Men jeg kan godt love, der er mere af denne kunstner længere op på listen. Det var Nick Cave med nummeret Breathless, øh, som er vores 9.974. på vores top 10.000 liste. Og øh, nu har jeg gæster i studiet, og jeg vil ifølge foregå på engelsk, fordi at, øh, det er jo udenlandske gæster, jeg skal simultant tolke efter bedste evne, men det er jo unge, I jo unge lyttere, jeg skal. Hello and welcome. Hello. Hello, uh, Jack. Hi. And hello. Hello. I, uh, <clears throat> welcome to the show, uh, to this radio program. Uh, thank you for coming. Uh, the, the name uh, Jack Stafford Foundation is no longer. No, we changed it. What did you change it to? Just uh, Jack and Jasmine. And that is because uh, you were not Jack and Jasmine before. Well, uh, yeah, I did one album on my own as the Jack Stafford Foundation. And but you're originally from Great Britain, right? Yeah. Where in in uh, Great Britain are you from? Uh, in Cambridge. Ah, okay. Yeah. And then uh, you made an album called uh, the Dag. No, Long Live Love, right? Yeah. That was the first album. That was the second one. The first one was Exes. It uh, was that, and then you had a, a, a launch uh, party. Is that the name? Yeah. For that first album. Yeah. Where you met Jasmine, you. Yeah, that's is that, right. Is it true? Yes, it yes. is true. Yeah. so, <laughs> uh, how uh, did you hear about the album? Um, well, I had a. It was really Jack was a friend of a friend, but I'd never uh-huh. met him, and uh, I, I, I'm a singer-songwriter myself. Well, I was at the time. But you're not uh, from England, right? No, I'm originally from Belgium. From Belgium. Oh, yeah. how nice! We have a Belgian uh, theme today in the program. Really? Yes. Oh, that's a coincidence. How adequate! I thought you were from <laughs> Netherlands. I'm sorry. Okay. Oh, no problem. Oh yeah, well, it could be a problem <laughs> because uh, some. wh which part of Belgium are you from? I'm from the, the, from the. Well, I was born near Antwerp, so I'm from the Dutch-speaking part, Flemish part. Ah, so uh, how how's it going with the uh, separation? Is it is it still uh, in in is it is it going to be? Yeah, I'm not really. Uh, but it's been a joke date, for, but, for uh, many years. It's yeah. been kind of a bad joke, right? And suddenly yeah. some people are taking serious that they want to divide Belgium into two countries. Yeah, exactly. It's quite a problem at the moment, I think. So that's yeah, that's a real shame. I don't think language should be a reason for. But problems. why? Why is it, who is it who want to separate? Is the the Flemish or is it the French? To be honest, I have no <laughs> idea. it's your country. but do you know Jack? I've no idea. Ah, good. But anyway, it's still one country because I live opposite your embassy in Copenhagen, and uh, okay. the ambassador is uh, quite uh, cross that I park my car in front of his embassy because it's uh, <laughs> only for people who have an errand uh, to the embassy, and I do not. But I can tell today I have had an errand because I've been interviewing one of his citizens. Yes. Are you still a Belgian, Belgian citizen? Yes, I am. Yeah. How very fine. Thank you. So you went to this uh, launch party. Where was the launch party? It was in the Casa Rosso, which is actually a sex club in Amsterdam. And you were why were you holding a launch party in a sex club? Uh, was it a coincidence? Uh, no. It was. We uh, the album was called Exes, and it was because uh, oh. I, I had a lot of songs about ex-girlfriends, or not a lot of ex-girlfriends, but a lot of songs about. Yeah. So you have several songs of the same ex-girlfriend. Yes, and it was a theme, mm. and then they yeah people suggested you go to the Casa It's quite a famous uh, place. It is a, is it an uh, an actual sex club or is it? It is yes. Was it active during the launch party? No, no. You had closed it. You I had <laughs> uh-huh. rented the whole place. Well, yeah, they let me use it. Oh, so, cool. Yeah. And you went there, Jasmine, and and and you well, was it? Uh, did you have a connection at the party, or was it just uh, afterwards that you found? Yeah, out? well, there was a there was a funny thing. Um, another like. Uh, after the Casarosa, we went to a Winston, uh, the Winston, which is around the corner, which is also a venue where they have uh, live concerts. Uh-huh. And uh-huh. uh, Jack gave a short concert there, and then he had um, a blind dating show. So he could write potential new songs for new exes. So he was trying to find a date, and I was it one of the people. Of all the things, bad excuses for meeting girlfriends. This ah. might might be the worst. So you had a, a dating show. Yeah, you know, you put the screen down the middle of the stage, and then they picked three girls, from sat. the audience. Yeah. oh, yeah. Jesus. I happen to be one of them. Were you picked or did you choose yourself? Um, or was what just, do you mean picked? Well, somebody say, hey, you. Yeah, or, I went, I, I uh, volunteered. <laughs> cool. But and then, uh, uh, so, what, how did it, did it go with the blind date uh, uh behind the screen? Uh, well, it was going well, and she was she was my favourite choice up until I uh, you know I had a set series of questions, and yeah. she she fell down on the question. Um, because one of the songs of the album was called uh, "Ex-Boyfriends Are the Bane of My Life," and yeah, you know, she t- when she answered the question, she said she was still living with her ex-boyfriend. So. I'd just broken up uh, a few months earlier with my ex-boyfriend, who I had a, bought an apartment with in Amsterdam, so yeah. I was still living with him, and he didn't like that very much. I had some bad <laughs> experiences. it is. They're in the other room, and you you know you don't feel comfortable. Don't ever go there. No. I, yeah, yeah, but you did anyway. Yeah, I had to call him a few times and then so convince him to come out. Yeah, oh. he was playing hard to get. <sighs> <sighs> <sighs> Well, mm-hmm. and and then uh, did you did you become a couple in music as well as uh, private uh, uh, right away, or was it later that you started making music? It was a bit later. Yeah. Very early on. But, but the uh, the second album with the Jack Stafford Foundation, are you in that in any yeah. way? Uh, yeah. Long Live Love we made together. Yeah. Good. But then we changed the name after we printed the CD, which was a bit silly. It was an homage uh, Jasmine. Yeah. Because it was or was complaining. It, were you demanding this uh, change of names? Well, uh, I can uh, understand. Yeah. <laughs> I did, yeah. yeah. Because but it's uh, a nice name. I like the name. Jack well. Stafford Foundation. Yeah, yeah it is. It's but a nice it could name. be Jack and Jasmine Foundation. We thought of various permutations and we, we wrote them all out, but in the end, it just we went with the simple one. And you are in Denmark because you're going to play in uh, in Copenhagen on Saturday. Is that correct? Yeah. And you have played in Hamburg yeah, no? we had we had a gig in uh, in Saarbrücken in Germany so far, and in Berlin. And uh, tomorrow we play Hamburg, and after that uh, in Feldberg, and then we're back probably Friday uh, here for a gig on Saturday in Kulkafen. In Kulkafen, in yeah. Kulkafen. When is it on Saturday? I, I think know, around yeah. eight or nine. It'll probably be eight. Yeah. Yeah. And uh, do you know if it's sold out because it's quite a small place? Well, you don't know. We it don't will know. be. It's, but you're going to play uh, three songs for us to hear yep. today. And what are we going to hear? Because I'm very, you're very nice people. You come here and do this for, for us. And it was very nice of you to uh, write an email because uh, you didn't, how did you know that we played your song? Uh, friends told us because uh, they listen to They're big fans of your faction. But it's very, very nice. It's it's a very good. Uh, uh mean, I, I, got very flattered. And uh, and now you come and we will play three songs. But what songs is it? They're all songs uh, off the album. The first one we will do is uh, The Love Drug. Mm-hmm. And secondly, we will do a song called The Coming Change, which is a bit quieter. And then uh, the grand finale will be Together, mm. which is a yeah funny song. Well, please go ahead, my friends, and thank you very much. Well, thank you. And now, uh, så går jeg lige over på dansk. Det, det, der bliver sagt i interviewet, det fører altså for vidt. Det er faktisk ret langt interview. Og man er altså engelsk fra 4. klasse efterhånden. Øh, men øh, de vil nu spille, de, de unge mennesker, Jack and Jasmine, øh, vil spille tre numre, og så øh, indimellem vil jeg sige, det var godt. Men nu øh, kan vi godt høre det første nummer, lige så snart, at øh, de har fået monteret. Jeg siger, det er jo Jack på guitar og Jasmine på vokal. Øh, jeg slukker nu for min mikrofon og læner mig tilbage. Nej, jeg slukker ikke for min mikrofon og læner mig tilbage. Jeg læner mig bare tilbage øh, og nyder første nummer. Værsgo. Close your eyes, vanish sighs, travel where thoughts take you. Float across all you've lost, leave it all behind you. I'm here to preach to you on the high of my voice box. I've seen love, I've seen love. It lives on a mountain not half a day from here, and it's a hungry beast with a knife for a feast. But if your stride is bold, your reason's true, you know why you want it and what you'll do, then it will give itself up to you and work its magic, my friend friend. Is of maggot deer swam in the lakes of Canada, eating the fruits of the acorn vine and lived to tell the tale. But in all of praise. And inside eyes implore you, swear that they adore you. You know from where you're from that a change is gonna come. Context will desert you, criticism hurt you. Everything is personal and taken so. Inspiration's harder, motivation farther. What you did this for won't matter anymore. So let us hold on for a little while longer to the secret little world inside our private paradise. When the bow breaks from the toll attention takes, let's take a little pleasure from knowing it would come. Nothing will be good enough, never understood enough. What you did back then you can't imagine came from you friends won't understand you, they'll think they can command you. The new people you know won't ever get to know. So let us hold on for a little while longer to the secret little world inside our private paradise. And when the bow breaks from the toll attention takes, let's take a little pleasure from knowing it would come. Try again to regain all you never knew you had. And let us hold on for a little while longer to the secret little inside our private paradise. And when the bow breaks from the toll attention takes, let's take a little pleasure from knowing you. this is the uh, this is the anti love song because we had so many love songs. We wrote this one about all the little things that annoy us. Is it a hate song? <laughs> Not a hate song. It's just an anti love song. It's a bit strong. Okay. But uh, just the little things that. It's very very nice. Oh, so far, it can't go wrong. You're almost home. <laughs> In the morning, your breath can melt metal. I'm swapping your mouthwash for Dettol. Every night you drink yourself disabled. We all watch you drink off the table. You leave fistfuls of hair in the sink. My mother thinks I'm dating a chimp. We you never close the door. I have to listen to you pee on the floor. You used to pull your cheeks apart to fart. But now you're treated like performance art. As we two play together, the Thank you ever so much. Jack and Jasmine, and uh, it's uh, Saturday in Kulkafeen, and uh, if you can't wait, it's in Hamburg uh, tomorrow. Yep. Uh, we're in Hamburg, uh, exactly. Do you know the club, the venue? Well, go to Hamburg, ask for Jack and Jasmine, and uh, it's in the red light district. <laughs> yes, of course, in the red, it's a <laughs> Reeperbahn. Uh, it's very nice, and it's uh, many people who has uh, written uh, to during your songs and told us that it's very nice. Uh, so thank you. You can listen to the whole album on uh, jackandjasmine.com. Uh, is jackandjasmine.com is possible to is it possible to buy it there also or is it only to listen? Just listen. Listen and be well. Thank you very much and good luck. Thanks. Thank you. keep on tight. Sleep on top. Selector. Shot like this, you could never miss. You should have rolled up in a double barrel, cut the trigger, and fire like this. Ja, det var Thievery Corporation med øh, uh, uh, yeah. Until the Morning. Jeg har fået at vide af mange venlige og opmærksomme lyttere, at jeg stadig siger ø. Øh. Jeg siger det bare lidt mere irriterende nu. Uh, så jeg vil gå tilbage til den gamle måde at sige ø øh på. Øh, og det betyder, at jeg øh, har... Øh, et lille problem. Fordi at jeg skal finde ud af... Det er fordi, at Jack og Jasmine er lige på vej ud af studiet. Jeg kan ikke anbefale varm nok. Der er jo nogle mennesker, der er rare, og så er nogle, der bare er rigtig, rigtig rare. Og de her tilhører sig afgjort den sidste kategori. Jeg vil sige, at, øh, hvis man går ned og køber pladen, så bliver man lidt øh, angst for at se forsiden. Fordi øh, det skal man bare igennem. Det er en, en forsmag, der, det ved jeg ikke, der er bare. Men man, man skal bare tænke musikken i stedet for, at det er jo ikke billederne. Det er jo ikke for fanden ikke et fotoalbum, man køber. Det er Horato Pedo, det norske band. Øh, et band, som der volder øh, meget øh, besvær at komme i kontakt med. Et mystisk omgeret band, øh, som meget i Norge er det jo. Øh, jeg skal ikke begynde at spille noget nu her. Øh, men det er bare et fantastisk orkester, som jeg har valgt at spille i stor udstrækning på hårde hvidevarer. Nu er p i studiet for en meddelelse. Jamen, jeg vil bare fortælle, at her kl. 16, der har vi en øh, historie om, at... Øh Gymnasieelever i hele landet de sidste år, de knoklede for at samle penge ind til Operation Dagsværk, som de gør hvert år. Ja. Og der fik de samlet 8,2 millioner kroner ind, som skulle gå til øh, unge i Cape Town i Sydafrika. Ja. Men der er problemet bare, at øh, pengene er ikke blevet uddelt, de ligger og samler støv. Og ligger de fysisk og samler støv, eller står de på en, på en konto? Jeg ved det <laughs> faktisk ikke, Anders. Jeg går ud fra, at de står på en konto. Jeg tror ikke, der ligger 8,2 millioner og og samler støv. Nej, men i overført betydning, der samler støv. Hvad? Hvorfor samler gør de det? det? Hvad årsagen er, det må vi vente med. Hvad siger det, du? Hvad årsagen til det er? Den må I vende med. Det er jo det, vi kalder en cliffhanger. Oh. Mange tak skal du have. Øh, herfra kan vi sige, at øh, ja, jeg havde jo, øh, og det har jeg stadig en datter, som samlede penge ind, og øh, det bliver nok noget, der, det bliver trukket i hendes ugepenge. Jeg skal sige, øh, jeg skal ikke sige, det er jo noget, jeg selv vælger. I uh, Anders Breinholds fravær har jeg, fået, uh, har jeg givet mig selv lov til at lave et eksperiment, som jeg tror ikke havde vundet fremme, uh, hvis uh, jordbærhjelmen havde været uh, fit for fight. Uh, det er et uh, stillhedsbibliotek, hvor jeg forsøger at indsamle elementer af stillhed fra storbyen, fordi der simpelthen uh, kan være svært indimellem at finde uh, ordentlig fred og ro, når man bor i... Og det er der jo flere og flere mennesker, der gør. Hver 8. mennesker på jorden bor i by nu om dage, og det er jo mange. Uh, og jeg var så ude uh, i søndags på Vesterkirkegården. Fantastisk tur øh, og indsamlede stillet. Desværre blev det forpuret af ender. Øh, det er sådan, der er en lille sø ved Norderkapel derude, øh, hvor alle øh, de socialdemokratiske statsmænd, eller mange af dem, er begravet. Øh, og der er desværre også nogle ender, der er tiltrukket øh, af Socialdemokratiet. Øh, det som det er. Men de forpurede stillheden. Og så øh, bad jeg om gode råd her i radioen i går, og der var mange gode råd, og et af dem, som lød mest potent, var nemlig at tage ud på, helt ud på det yderste Amager, fordi der skulle være helt stille. Og der har jeg været ude, og prøv lige at høre, hvordan det gik. Jeg står på det idylliske Vestammer. Østammer. Det er Østammer, helt den yderste spids helt ude ved Kongelunden, hvor en venlig lytter gjort opmærksom på, at der faktisk er fuldstændig stille. Og jeg må sige, det er meget lovende. Skal man i København finde et sted med absolut stillhed, så bliver det ikke meget mere stille end det her. Prøv at høre. Dash 8 fly. Vi skal åbenbart uden for landets grænser for at finde ordentlig stillhed, og det er i den forbindelse en stor fornøjelse at kunne sige, at øh, vi i morgen rejser til vel nok det mest stille sted på kloden, øh, hvis man skal hen til et sted, hvor der rent faktisk øh, går transportmidler hen, nemlig Island. Og jeg garanterer, at øh, når vi sender igen på torsdag, så sender vi jo direkte fra øh, Reykjavik, øh, og der bliver det med en ekstrem stille. Ikke i programmet, men der er et indslag af ekstrem stillhed øh, optaget ude på lagebanen. Det tror jeg godt, jeg kan love. Øh, vi tager det op allerede i morgen, så der er tid til at optage det. Øh, nu skal vi ikke sige mere øh, nu skal vi spille musik, og efter musikken, så når vi en gang til bingo, for det skal vi nå, ellers så bliver jeg slået ihjel af Anders Meinholt. Her kommer musik. Ja, det var Breathe Me med Sia, nummeret, der blevet skam forpublet af nykredit, som ikke har nogen kreativitet. Nu skal vi til noget helt andet meget mere lyst, nemlig tillidsbingo. Det bliver i den grad ekspres tillidsbingo, fordi at der er jo ikke andet end 5 minutter til virkeligheden trænger sig på. Jeg vil godt bede om lynhurtigt lave en plade i hvad som helst der er i nærheden. Det kan være, det kan være brødkrummer, det kan være luftmolekyler, det kan også bare være en mental plade. Der skal være 15 tal mellem 1 og 91. Jeg begynder at læse tal op. Når man mener, man har tillidsbingo, ringer man på 73 gange 20, og det første, man siger, når jeg siger hallo, det er tillidsbingo. Resten er A Walk in the Park. Første nummer er nummer 11. Nummer 11. Nummer 70. Nummer 70. Nummer 23. Nummer 23. Åh, oh, der er en lytter igennem. Lad os høre, hvem det er. Hallo? Tillidsbingo. Ej, flot. Tillykke. Tillykke ja, og tillykke. Hvem, hvem har vi igennem? Det er Mogens. God eftermiddag, Mogens. Øh, du har vundet det er fuldt. Og jeg siger også tak, fordi at, at du vil deltage. Hvor ringer du fra, Mogens? Jeg ringer fra Lyngby. Er det Kongens Lyngby, eller er det den over i Lyngby? Eller i Jylland? Det, det er Kongens Lyngby. Ah, øh, bor du så i selve Kongens Lyngby? Lige midt i det hele. Hmm. Øh, og må jeg spørge noget? Ja. Hvad øh, laver du til daglig? Jeg bager. Øh, altså, indehaver du et bageri, eller arbejder du hos en bager? Arbejder hos en bager. oh, øh, hvilken, hvilken bager er det? Det går ikke, at jeg siger det. Det går ikke at nævne det. Det er, det er selvfølgelig øh, det er klassificeret. Øh, men der er, der er, øh, der er, er hvilken del af bageriet øh, øh varetager du? Konditor. Konditor, så du laver tørkager, eller laver du også øh, vinerbrød? Ikke vinerbrød. Øh, er, det, er det det fineste, man laver som bager? Er det, er det der, man ender hos tørkagerne? Nej, det tror jeg ikke. Hvad for en tørkage er den sværeste at lave? <laughs> det, det, det er svært at sige efter så mange år. Det er selvfølgelig rigtigt, men en vis form for rutine indfinder sig altid, men er der ikke Gose, nogen... Gåsebryst. Gåsebryst. Øh, hvad er opbygningen af gåsebryst? Hvad har. Hvordan er opbygningen af et gåsebryst? Ja, det er jo noget mørdej i bunden, mm. og så er noget fløde på, på midten og noget marcipan på toppen. Den og, korte version. Og er der ikke også syltøj involveret? Det er der også, ja. Øh, hvor, hvor kommer syltøjet hen? Er det oven på mørdejen, eller er det oven på flødeskummen? Det er et tyndt lag oven på mørdejen, og så blandet i flødeskummen. Det er kunsten. Ja, fordi flødeskum er jo ikke bare flødeskum. I et rigtigt godsbrød, så har det en meget sådan tung tekstur nærmest, nærmest som slags, altså nærmest som cremet, kan man sige. Det er rigtigt. Hvordan? Det er også, den, også der gør det jo. Uh. Men hvorledes forhindrer man, at flødeskum ikke bare flopper sammen? Som flødeskum, hvis man for eksempel lægger flødeskum ind i en lavkage, så går der tre sekunder, flum, så er den væk. Det er måden, det bliver rørt på. Ja, det er det nok. Er, er der, ikke, er der stivelse indover? Kunne man forfald til det? Det er der ikke, nej. Og, og marcipanen, der er der jo mange, der snyder, og, og, og, og, og noget kedelig aprikosmasse. Men det gør det jo også stive, er det ikke korrekt? Det er rigtigt. Mm. Anders skulle næsten høre det, han elsker gåsebryst. <laughs> og, den, og den tagligste tørkage, hvad, hvad vil du vurdere at den, er den er den. Hvorfor? Hvad er der med den? Den er bare trist. Den er trist, men det er jo også et specielt slags mennesker, der elsker den, den her brunshat, jo. Præcis, den bliver bare så hurtigt tør. Ja. Åh, det glæder mig meget. Jeg, jeg, er meget, meget, jeg er meget glad for, at du ringede, hvor, hvor, Anders ikke var, fordi så havde, så havde der været øh, overgang i tastaturet. Så havde det ikke noget radioavisen. Nej, men øh, Mogens, du har vundet en t-shirt, og hvis du vil være rar at sende en e-mail på satensyngelsnabel.dr.dk, og så i emnefeltet, så skriver du bare de tre bedst sælgende tørkager fra det bageri, du arbejder i. Det skal jeg gøre. Og så selvfølgelig øh, størrelse med den øh, trøje, øh, du ønsker dig. Det kan du. Tak, og have en god arbejdsdag i morgen, hvis det er. Jo, tak for det. Tak, hej. Det er godt, hej. Ja, det var tennisbingo for i dag. Hvor er det rart, og er der noget bedre end en bager? Det er, det er øh, jeg, jeg ved det ikke, det er bare, det er bare svært rigtigt at hisse op. Jeg tror, hvis der var flere bager, øh, så tror jeg, det ville være meget, meget øh, umuligt at helt at, at blive vred på mennesker. Ikke fordi der er så specielt, men altså slagt er sådan lidt mere hissig i det. Det ved jeg ikke, det er måske også bare noget, man siger. Vi øh, slutter programmet for i dag. Det har været en fornøjelse at have dem som lytter, herre, frue. Et privilegium. Vil I ikke være sød at podcaste vores program også? Og så have tålmodighed i morgen. Øh, der vil Henrik Millings i Musikministeriet. Det er et topprogram, og så kommer vi tilbage fra Island direkte på torsdag kl. 14. Reykjavik tid. Nej, København tid, det er klokken 12. Det er lige meget. I kommer klokken 14, alt er som det er. Nu er klokken 16, og der er nyheder fra verden. <laughs> oh, fuck. Uh, jeg rammer ved siden af med et minut igen. Det er fordi, at uh, den siger, at der er sådan en ur herinde, og så siger den 58, 59, så jeg, shit, der er nyheder. Men så bliver den jo først 15, 59. Så, så jeg har ramt ved siden af med nu 40 sekunder. Godt, det skal I ikke skille os ad. Øh, på torsdag får vi også det indslag, som vi ikke nåede i dag, nemlig med at kommunikere med hunde øh, hvor der er kommet en hundeparlør, som øh, gør mig i stand til at ringe op til to hunde på torsdag og hisse dem ud, og ligesom spille dem ud mod hinanden. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Øh, også fordi, er der noget, øh, der er irriterende, så er det, når hunde har, har, har det lange ben foran. Det vil de ikke have på torsdag, fordi nu kan jeg intrigere på hundesprog og spille dem ud, øh, og på den måde så lus i skinpelsen. Nu er vi ved at nå frem til kl. 16. Efter det her program kommer der et andet program, som er om muligt endnu bedre. Men først er der ude fra verden svaret på, hvad der skete med de penge, der skulle være i Sydafrika.